cius pezzo de movigiado al portas plei multe. Sviti cun brulantai muscoloi en la train studio. Tiai perspectivoi estas por multai homoi fortimigai. Sed por prifortigi, alia trainado estas multe pli pena. Gi alportas ec pli grandain effectoin cae oni povas practici gin en la propra heimo. Fortezzo, grandezzo de muscoloi, cae productivo, estas atingeblai pli facile per tiel nomata excentra treinado ol per tradiziai exerzoi ce masinoi, Tion el trovis sporta scienzisto de Australia Universitato. Cai tio atingeblas sen tro forte chargi la coron au la pulmon. Ciel ex centra treinado estas nomatai la movoi au movo fazoi ce ciui la muscolo estas activigata cae samtempe pli longigata. Tio ocasas cutime ce movoi de bremsado, au movoi malsupren, sed ancau ce la malrapida malsuprenigo de haltero, au de la corpo al genuflexo. Concentra treinado signifas la malon. En analisa studo, cun pli agiae tropezae virinoi, kiui du foie en semaino tra tempo spazio de dectu semainoi, mal supreniris stuparoin, montrigis signifai avantagioi compare al supreniro de stuparo. Tiel estis constatita, aput pli altigo de la cuntira forto, ancao pli forta pli bonigio de la cor sangocircula funccio, de la sento capablo pri insulino, cae de la sangae grassoi. Aparte menzi indas, che la mal de stuparo povis esti plenumata per la opascia pli altigo de la amplexo de la treinado sen damagioi au doloroi ce muscoloi. Sub maximuma intensetso ce excentra treinado, do laula studo shainas suffici por attingi signifain funcciain avantagioin. Scribas la studestro pri la resultoi ciui estis publici gitae en faca giornalo. La stud resultoi clare montras muscoloi productas cetiui movoi plida forto cae besonas cetio mal energio compare al concentrai movoi kiel exemple ce levado au tirado de haltero. Oni povas accumuli forton sen senti sin tiam elcerpita. Oni do atingas per malpli da peno pli grandan utilon. Tio igas excentran trenadon alloga por larga cel gruppo, diras la studestro. De tio oni tamen povas ricevi muscolain post doloroin la tagon poste. Precipe se la exerzoi ne estas regule plenumatai. Malgrau tio, doloroi ce treinado ne necessas. Por atingi desiratain resultoin, accentas la Australia studestro. Exerzoi kiel genuflexado sur seggio, cus apogado ce muro cae mal levado de calcanoi estas bone realigeblai en la propra heimo cae povas ce ciu taga quin minuta practicado pruveble conduci al senteblai pli de sano. Char ex centra treinado mal pli chargas coron cae pulmon Tiu treinado estas ideala, por pli agiae homoi cae por personoi cun cronicae malsanoi. Tiui movoi respegulas tion, cion niam faras en la ciutago. Tio igas ilin practicae, realigeblae, cae pli facile trateneblae, resumas las ciencisto. Se sporto aperas ciel plenumebla, tiam la homoi daurigas gin.